Bi artean sortu zen 2008an eh, eh, Gipuzkoako eta Ipar Euskal Herriko eh, Merkataritza Gambaren artean egitasmo hortaz mintzatzeko gurekin goizuntan. Beinat jauregi Merkataritza eta Industria Gambaran, e, beraz Bayonakoan, e, Lujalde eta Saren arduraduna beinat jauregi egunon. Ba, beraz, hiru merkataritza ganbarren eh, arteko lotura da. Eh, ze loturak dira elgajen artean, eta nola, zer egiten du funtzean bi arteanek? Eh, biartanek antolatzen du uh, behar delarik enpresen artean loturak sortu edo kolektiboki ere uh, proiektu haman komunak uh, ere man. Uh, biartanek uh, baditu iru uh, merkatarizak anbaretan taldeak eta talde horiek erantzunak emaiten ituzte uh, wala, egiten diren galderei hori da helburua. Ze galdera mota izaiten alda enpresek zer dute? Oh, edo zoin, izaiten alda ornitzaile bat, izaiten alda bezero bat, izaiten alda ere uh, nahi dutela bestaldera joan, hori ere olako galderak baditugu, orduan hortan ere baditugu gamaretan uh, jende adituak laguntzeko eta erraiteko nula pasatzen den, aldatzen baigira ere mu uh, juridikoaz eta orduan beti berda guretako deia ere ez da beti errez legen uh, ezagutzea, orduan pentsa be, da zure lur ez da ezta erraz, horon hori, zerbitzu hori emaiten ari bidez. Badira sektore batzu besteak baino interesatuagoak eh, partaidetza horretan? Bo, horoko e, horki behatzi honetan beti e, ikusten ditugu e, sektore berdintxuak lehenetan, eh? gero uh, badira beste galdera batzuk, me uh, industria da beti uh, azkarrena, gero badira serbitxuak horoko sektore handi bat duguna gure ekonomietan, eta gero agro ere badituko uh, galdera frango bain. Eta berrikuntza bat, aski berriki sartu baita Nafarroa, Eh, Nafarroa garaia. Horrek, eh, zer, eh, zer ekartzen dio biarteani? Horain gira hiru lugaldeetan eren duke eta horri esker ere baditugu harreman uh, berezi batzuk sortzen ditugunak, lema berezi batzuk ere eta horri esker ba, posible dugu uh, piskabat amankomuna komuna dugun lugaldean uh, elgar ezagutzea zenta eh, antolatzen ditugu larik uh, ekitaldi batzuk, beti oartzen gira lehen pausa dela, lehen aurra pausa dela uh, elgar ezautzea. Jakitea badela olako erakunde bat nola funtzionatzen duen beste lokaldean. Eta gehienetan hortik abiatuta sortzen dira uh, elgarrikin lan egiteko gogo batzuk. Hor adibidez, bada osasun sailean, beraz osasun pribatu sailean, lankidetza bat abiatu dena, gipuzkoa eta bizkaiako mm, beraz, klinika sare bat, eta, eta kanboko erietxean artean, aipatzen aldauko zori. Bai, uh, osasun uh, lema dela aski azkarra, irurlu eraldeetan, eta nafarroan adibidez bereziki. Uh, bon, eh, iniziatiba ezberdinak badira, hemen eh? erraiten aldugu uh, eh, eh, adibidez badela akieron eh, zaludego aldeko uh, bat kanboko beste osasun zentro batekin harremanetan uh, direla, helgarrekin uh, lan egiteko. Eta gero badugu ere baiunak aldian bada alako uh, ekipamendu bat uh, um, radiologia mailan uh, albidetzen duela nola behar delarik ardura egin uh, radio batzuk hori esker, eh, posible da irradiazio gutiago emaitea. Eta ekipamendu hori ez da bestaldean, eta hori nafarroko eh, eh, jende batzuk etortzen dira hori ba, baliatzera uh, behar dutelarik irregularki horako uh, ikusteko editasunaren mendua eta ba, hori erabiltzen dute uh, uh, errisako hien uh, osasunaren baita. Eh, beste aktualitate bat, da mm, Akitania behiak ere ezagutu duela zuen lana? Urduan ez da baita ez bada Akitania eh, Euro eskualdeak, bakkatu. Euro Bai, euro eskualdeak. Euro eskualdeak, bai, <laughs> bai bat egindu, eh, behatze urte pasata, beki ateratzen dugu urtero gure bilanak, eta egia da, ikusten izan dela uh, eh, eh, itzarmen uh, eh, estrategiko bat uh, eta horren arabera beba ditugu uh, akzio plan bat berezi bat emana, nun behar dugun erantzun, iru lugaldeetan agertzen diren galderei, nun egin antolatu behar digun, ditugun ere uh, ekitali berezi batzuk sektoren arteko harremanak adibidez eh, lortzea, klusteren eh, uh, bitartez, eta horako zerak. Eta hori, eh, horrek, uh, ezakupen hori, uh, ofizial hori, uh, da, uh, albi duela, be, uh, eranen nuke, uh, erresago lan egitea, zenta hortan uh, denbora gehiago emaitea, hori uh, hortan laguntzen du bai, zarmen ofizial hori. Horokorkiago hartzen malima dugu uh, gaia, eta beraz, uh pixka bat, eh, Euskal Egia elkartzea ekonomia mailan eh, eta indartzea lotura horiek, zer, fa, zer falta da? E, Enpresek, gehiago kondutan ahdezaten, e, ba, Euskal Egi, Euskal Egiko, Euskal guziko ere mua. Zerbait gehiago egiten algin nuke? ikusten algi nukela da jadanik bon hor degoen eh, lan hori eh, indartzea hortan uh, eh, olako garaiak bizitzen ditugu mementoan eh, bade, ezagupen ofizial horrekin eta uh, egia da elgarren ezagutza hori falta dela uh, baditugu eh, zonbeit irrati eta uh, medioetan zonbeit emankizun be, beste lujalde eta zitzekiten nuen beren gehien uh, ingurumen mediatikoa gehien bat uh, iparaldean uh, da frantziari lotuta eta egualdean da Espainiako edo eiek dituzten erabide ere lotua. Orduan horrek uh, ikusten dugu lehen gauza dena da eh, elgarren ezautza hori eh, izaita. Eta gure, gure bezalako egiturek badute hainbeste urte ere manik hortan ezagutzen ditugu beste uh, uh, norikin egiten lan laiken uh, lan bat eta ordon gure uh, Eh, eguneroko lanean zer egiten dugu, entzatzen gira hemengo eh, enpresetan jakitea zer nahi duten zertan ari diren, ze proiektuetan, eta hor emaiten lan diegu adibide batzuk eta gogo batzuk ere beste norbaitekin arremanetan sartzeko eta beste merkatu batzuk ere onkitzeko. Hori da, Francesco, eh, bizi balimagira bi artean gisa, da, hor hori betetzeko. Hizkuntzaren traba ere, Aipatzen alda, edo Euskara pentsatzen dut ez dela lentasunezko izkuntza, ala bai? Male eh, ez da aski, eh, ikusten dugu, bai, eh, simplifikatzen malima dugu, ba, Nafarroan eta gure elogaldean Euskara ez dela aski sartua. Orduan be, behar gira beti egiten dugu frantxez edo espanolez eta egia erran gehiago espanolez ere. Gu gira gehiago espanolez hitz egiten ari, eh, bilt, biltzare bat eh, egiten dugularik gehienetan ala da. e, eh, korki eta euskadin frantxezaren e, galdu baita. Baina, gero, bon, erran behar da, arremanetan eta lortzen duzularik beste eskaldun batekin egitea ba, uh, segiran uh, eh, zure eh, harreman maila aldatzen da eta konfiantza ja, uh, elgarrekin lan egiteko konfiantza behar beharazkoa da eta egada izkuntzak laguntzen duela kasu hortan erortzen bazira uh, biziki interesgarria eta motibagarria da uh, atxamaiten zuzularik beste eskualdunak beste lugaldeetan Beste gai bat bururatzeko webgune berri bat plantan ezagri duzuela? bai eh, gure webgun eh, webgune eh, historikoa beharten.com bilakatu da horrein uh, iesko plataforma bat nun badiren uh, informazione batzuk uh, badira ere datu ekonomiko batzuk Uh, ba, Zerrendatzen ditugu ere, efen, posible, posibilitate hori emaiten dugu ere eksperto batzuen ere beren burua ere ezagutaraztea, lan mugaz gaindiko harreman horiek laguntzeko gero gertakariak ere aipatzen ditugu, baina azken atala... Beste gai bat eh, bururatzeko, webgune eh, berri bat plantan ezagri duzuela? Bai, eh, gure webgune historikoa, beharten.com, bilakatu da orain iasko plataforma bat nun badiren uh, informazione batzuk, uh, badira ere datu ekonomiko batzuk, uh, ba, zerrendatzen ditugu ere, posibilitate hori emaiten dugu ere eksperto batzuen ere beren burua ere zagotaraztea, lan mugaz gaindiko harreman horiek uh, laguntzeko, gero gertakariak ere aipatzen ditugu, baina azken atala importanteena da, orain plataforma horretan biltzen ditugula jendeak dituen galderak. Eta galdera horiek, jiru lugaldeetan tratatzen ditugu, baduko alako barneko sistema bat, nun ikusten dugun galdera, eta batek hartzen du ba, bere gain hori erantzuteko. Orduan, eh, egia da, eh, beste horatz bat, beste eh, pauso bat eman dugula itzina, hori uh, erresago izaiteko, tresna numeriko bat izaiteko. Ba, ez, da, ba, ez dugu anzten gibilean izanen duela jendeak, eh, gezan emazteak izanen direla horren erantzule, baina eh, ja erosoin tenuretan eta erosoin egunetan posible da galdera bat pausatzea gure plataforma berri horretan. Ederki, ba, bainat, eh, jaure egi, hojoitaraziko dugu, eh, beraz, eh, Ipache Euskal Ejiko, Merkatariza eta Industria Gambaran, e, lujalde arduraduna zirela. Mileskar gurekin izanik, eta bestaldi bat, arte?